18 skirsnis. Perskirimas 24. Tačiau jis pradėjo taip pat bijoti, kad kokia nevykusi pagalba iš šalies neaptamdytų jam džiaugsmų. Hilonas apie jo dingimą gal pranešė miesto prefektui arba namų atleistiniams, tokiu atveju vigilų įsiveržimas visai įmanomas. Teisybė galvoje aš miestelio mintis, kad tada jis galėtų įsakyti sučiupti lygiją ir uždaryti savo namuose bet jautė, kad taip veikti nereikia, bet to jis ir nesiryštų. Buvo užsispyręs, vežlus, ganėtinai sugadintas, o kai reikia ir nepermaldaujamas, bet anaitol nepigelinas, nekoks neronas. Kario gyvenimas išugdė jam tikrą teisybės pasitikėjimo supratimą ir tiek sąžinės, kad suvoktų, jog toks poelgis šlykštė niekšybė. Gal šitaip galėtų padaryti užsidegęs pykčiu arba būdamas veikas, bet šiuo metu jis susigraudinęs ir ligonis, tad terūpėjo, kad kas nors neatsistotų tarp jo ir lygijos. Taip pat su nuostabais pastebėjo, kad nuo tos valandėlės, kai lygija jį parėmė, nei ji pati, nei Krispas iš jo nereikalauja jokių garantijų, tarsi būtų tikri, kad prireikus juos apgins kažkokia antgamtiška galybė. Nuo to laiko, kai Ostrijane pasiklausius apaštalo pamokymų ir pasakojimų, Venecijui galvoje ėmė pintis ir dilti ribos tarp galimų ir negalimų dalykų, ir jis beveik sutiko, kad taip gali būti. Tačiau blaiviau apsvarstęs pats jiems priminį, ką kalbėjo apie graiką ir vėl pareikalavo atvesti jam Filoną. Krispas pritarė ir nusprendė pasiūsti Ursą. Venecijos paskutinėmis dienomis prieš Ostrijaną – dažnai, kartais ir be reikalo, siuntinėjo savo vergus pas Hiloną, tad Ligui dabar gana tiksliai nurodė jo butą, paskui brūktelės keli žodžius lentelėje kreipėsi į Krispą. Duok lentelę, nes tai žmogus įtarus ir gudrus. Jis mano šaukiamas dažnai e, siūstiniams liepdavo atsakyti, kad jo nėra namie. Ir taip darydavo visada, jei neturėdavo man gerų žinių ir bijodavo mano pykčio. Kad tik surasčiau, atvežčiau jį nepaisydamas, ar jis nori ar ne, atsakė Ursas. Ir pasiėmęs apsiautalą skubiai išėjo. Surasti ką nors Romoje netaip jau lengva, net ir po geriausių išaiškinimų, bet Ursui čia padėjo girių žmogaus instinktas, taip pat puikus miesto pažinimas, tad kiek paieškojęs atsidūrė Hilono bute. Tačiau graiko jis nepažino, lygi šiol buvo matęs jį tik vieną kartą ir dar naktį. Pagaliau anas orus ir savimi pasitikis senis, įkalbinėjęs nužudyti glauką, buvo toks nepanašus į šitą iš baimės dvilinkai susirietusį graiką, kad niekas negalėjo nepagalvoti, kad ir anas ir šitas tas pats asmuo. Ir Hilonas sumetęs, kad Tursas žiūri į jį kaip į visai nepažįstamą žmogų, atsipeikėjo iš pirmo išgaščių – Pamatęs lentelę su Vinicijaus laišku, dar labiau nusiramino, bent jau negrėsė įtarimas, kad tyčiai įviliojo jaunuolį į spastus ir kad tu dingtelėjo mintis, kad krikščionys matyt neužmušė Vinicijaus todėl, kad nedrįso pakelti rankos prieš tokį žymų vyrą. Vadinasi, prireikus Vinicijus ir mane užstos, pagalvojo širdyje, ir šaukė mane tikriausiai ne tam, kad atiduotų žudikams. Tad kiek sukaupęs drąsos paklausė – Gerasis žmogau, argi mano bičiulis taurusis Vinicijus neatsiuntė man lektikos, mano kojos sutinusios ir aš negaliu taip toli eiti. Ne, atsakė Ursas, eisime peisti. O jei atsisakysiu, nedaryk taip, turi eiti. Ir eisiu, bet savo norų. Ir niekas manęs nepriverstų, nes esu laisvas žmogus ir miesto prefekto bičiulis. Kaip išminčių žinau būdų apsiginti nuo prievartos, moku paversti žmonės medžiais ir žvėrimis. Bet eisiu, eisiu. Tik užsimesiu apsiautalą šiltėlesnį ir gaubtą, kad manęs nepažintų šito kvartalo vergai, nes tada jie mus stabdytų, tvarstydami bučiuoti man rankas. Po šių žodžių apsivilko kitu apsautalu ant galvos užsismaukė dukslų gališką gaubtą, bijodamas, kad ursas neprisimintų jo veido – kai išeis į ryškesnę šviesą. Kur mane vedi, paklausė sekdamas paskui Ursa, į užtibrę. Aš neseniai Romoje ir niekada tuose vietuose nebuvau, bet ir ten veikiausiai gyvena dorybės mylinti žmonės. Tačiau Ursa žmogus naivus ir girdėjęs Vinicijų kalbant, kad graikas dalyvavę su juo Ostriano kapinėse, o paskui matęs, kaip jaunasis Patricijus su Krotonu įėjęs į namą, kur gyveno lygija, dabar staptelėjo ir tarė – Nemeluok, seni, juk šiandien buvai su Vinicijumi Ostrijane ir prie mūsų vartų. A, atsiliepė Hilonas, tai jūsų namai užtibrėja? Aš neseniai Romoje ir gerai nežinau, kaip vadinasi įvairios miesto dalys. E, taip, taip, bičiuli, buvau prie jūsų vartų ir dėl šventos dorybės maldavau Vinicijų neiti į vidų. Jau kuris laikas darbuojuosi, kad atverščiau Vinicijų ir nuvežiau pasiklausyti seniausio iš apaštalų – te prasiskverbia šviesa į jau sielą ir į tavąją. Juk esi krikščionis, juk trokšti, kad tiesa nugalėtų melą? Taip, žinoma, nulankiai atsakė Ursas. Hilonas jau visai įsidrasino. Vinicijus galingas žmogus, tarė. Ir Cezario bičiulis, jis dažnai dar klausosi, ką kužda piktoji dvasia, bet jei nors plaukelis nukristų jam nuo galvos, Cezaris atkešytų visiems krikščionėms, mus saugo didesnė galybė. Teisybė, teisybė. Tačiau ką ketinate daryti Vinicijui? Paklausė vėl sunerimęs Kilonas. Nežinau, Kristus liepia būti gailestingiams. Puikiai pasakėjai, atmintai visada, o jei ne, spirgėsi pragare, kaip dešra keptuvėje. Ursas atsiduso, o Hilonas pagalvojo, kad su šito baisiu pirmą įtūžių akimirką žmogumi visada padarytų ką tik įsigeidęs. Tad norėdamas sužinoti, kaip ten buvo grobent lygyje, klausinėjau toliau rūstaus teisėjo balsu. Ką padarei krotonui, sakė įk nemeluok. Ursas antrą kartą atsiduso. Tau pasakys Vinicijus. Tai nudūrė į peiliu, ar užmušė į lasdą? Buvau beginklis. Graikas negalėjo atsistebėti nežmonišką barbaro jėgą. Kad tave kur Plutonas, e, tai yra, norėjau pasakyti, te atleidžia tau Kristus. Valandėlę ėjo tylėdami, paskui Hilanas tarė. Aš tavęs neišduosiu, bet saugokis vėgelų. Aš bijau Kristaus nevėgelų. Teisybę sakai, nėra sunkesnės nuodėmės kaip žmogžudystė. Melsiuos už tave, bet nežinau, ar mano maldos nors kiek padės, nebent duotum įžadą, kad nieko gyvenime nie pirštu nepaliesi. Aš juk nužudžiau netyčia, atsakė Ursas. Tačiau Hilonas dėl visą piktą norėjo apsidrausti ir nesiliovė graužęs Urso žmogžudystę ir akinės duoti įžadą. Kvoti ir apie Vinicijų, bet ligas į jo klausimus atsakinėjo nenoriai, kartuodamas, kad iš paties Vinicijaus lūpų išgirsęs viską, ką žinotina. Šitaip kalbėdamiesi, nuėję ilgą kelią nuo graiko būsto iki užtibrės, pagaliau atsidūrė prie to namo. Hilono širdis ėmė neramiai plakti. Iš baimės jam vaidenosi, kad Ursas pradeda į jį dėpčioti kažkokiu raju žvilgsniu. Menka man paguoda, svarstė mintyse, jei užmuš netyčia, bet šiaip ar tai būtų gerai, kad jį ištiktų paralyžius, o su juo ir visus lygus. Taip ir padaryk džiausai, jeigu gali. Šitaip mąstydamas vis labiau siautėsi savo gališką rudinę, kartuodamas, kad vijas šalčių. Kai pagaliau perėję priengėje pirmąjį kiemą atsidūrė koridoriją, vedančiame į namukų sudelį, jis taiga sustojo ir tarė. Leisk man atsipūsti, nes kitaip negalėsiu kalbėti su Vinicijumi ir duoti jam išganingų patarimų. Ir nežengdamas toliau nei žingsnio įtikinėjau save, kad joks pavojus jam negrėsia, bet vien nuo minties, kad pateks tarptų paslaptingų žmonių, kuriuos matė Austrienė, pakinkliai truputėlį drebėjo. Tuo metu jo ausis pasiekė iš trobelės lindantį giesmį. Kas ten? paklausė. Sakai, kad esi krikščionis, o nežinai mūsų papročio, po kiekvieno valgio išganytoje mūsų šlovinti giesmę, atsakė Ursas. Mirjam su sūnumi jau turbūt sugrįžusi, o gal yra paštalas su jais, nes jis kasdien aplanko našlę ir krispą. Vesk mane tiesiai pas Vinicijų. Vinicijus yra kambaryje, kur ir visi – nes tas vienas yra didesnis, o kiti tamsūs kubikulai, juose tik mėgame. Naime, ten pailsėsi. Ir įėjo, kambaryje tvyrojo prieblanda, vakaras buvo apsiniaukęs, žiemiškas, o kelių spenksulių šviesa nepajėgė visai sklaidyti tamsos. Vinicijus veikiau nuspėjo, negu pažino, kad gaubta užsismaukę žmogus yra Hilonas, o šis pamatęs kambario kertėje guolį ir jame Vinicijų, į nieką daugiau nežiūrėdamas patraukė ten, lyg būtų įsitikinęs, kad šalia jo saugiausia. O ponė, kodėl nepaklausiai mano patarimų, sušuko susijėmęs rankas. Tylėk, sudraudė Vinicijus, ir klausyk. Ir įsmeigė žvilgsnį Hilonų į akis, jėmė kalbėti iš lėto, pabrėžtinai, tarsi stengdamasis, kad kiekvienas jo žodis būtų suprastas kaip įsakymas ir visiems laikams įstriktų graikų į atmintį. Krotonas puolė mane, norėdamas nužudyti ir apiplėšti, supratai? Tada užmušiau jį, o šie žmonės aptvarstė man žaizdas, gautas kovojant su juo. Hilonas tučtojau suprato, jeigu Vinicijus taip šneka, tai matyti yra sudaręs kažkokį samokslą su krikščionimis ir nori, kad juo patikėčiau. Išvelgė tai ir jo veidą, tad tučtojau, nereikšdamas nei abejonių, nei nuostabos pakėlė akis aukštyn ir sušuko. Tai buvo užkietėjęs niekšas, ponė, juk perspėjau tave, kad juo nepasikliautum. Mano pamokymai atsimuždavo į jų galvą, kaip žirnė į sieną. Visame hade nėra tokių kančių, kokių jis nusipelnė. Kas negali būti doras žmogus, tas turi būti didesnis ar mažesnis niekšas, o kamgi sunkiau tapti doram, jeigu ne niekšai? Tačiau užpulti savo gerą darį ir poną tokį didžią dvasį, o dievai. Čia prisiminė, kad eidamas Ursai prisistatė kaip krikščionis ir nutilo. Vinicijus kalbėjo toliau. Jei nedurklas, kurį turėjau, būtų mane nužudęs. Te būna palaiminta ta valanda, kai tau patariau pasiimti dant peilį. Tačiau Vinicijus pasižiūrėjo į graiką tyriamų žvilgsnių ir paklausė. Ką veikiai šiandien? Kaip ką? Nejau aš ponė tau nesakiau, kad dariau įžadus už tavo sveikatą ir daugiau nieko. Ir kaip tik ketinau aplankyti tave, kada šis gerasis žmogus atėjo ir pasakė, jog mane šaukė. Štai lentelė. Naisi su ją į mano namus, surasi mano atleistinį ir atiduosi jam. Joje parašyta, kad išvykau į Beneventą. E, pasakysi Demui, kad išvažiavau šį rytą iškviestas skubaus Petronijaus laiškų. Ir dar pabrėžtinai pakartojau. Išvykau į Beneventą, supratai? Išvykai, ponia. Rytą atsisveikinau su tavimi prie Porta Kapena ir nuo tavo išvykimo valandos mane apėmė toks liudesys, kad jeigu tavo didžiadvasiškumas jo nenumaldys, aš paskęsiu ašarose, kaip nelaimingoji Zeto žmona, gedydama itilų. Paaiškinimas Zeta Aedonė paversta lakštingala. Paaiškinimo pabaiga. Venicijus nors ir sirgdamas ir įpratęs prie graiko suktyvių, vis dėlto negalėjo susilaikyti nenusišypsojęs. Buvo patenkintas, kad Hilonas iš karto jį suprato ir tarė, dar prirašysiu, kad tau ašaras nušluostytų, paduok šią spinksulę. Hilonas jau visai nusiraminęs, atsistojo, žengė keli žingsnius prie židinių ir paėmė vieną degančią ant atbailos spinksulę. Tačiau, kai nuo jo galvos Šiuo metu nusismaukė galpės ir liepsnelį nušvietė tiesiai jo veidą, Glaukas pašoko nuo suolo ir pribėgęs atsistojo priešais. Nepažįsti manęs, cefai, paklausė. Jo balsas suskambėjo taip kraupiai, kad visiems kūnas pagaugais nuėjo. Kilonas pakėlė stuinksolę ir turto jau išmetė ją ant žemės, paskui susirietė dvilinkas ir ėmė dėjuoti. E, ne aš, ne aš, pasigailėk, o Glaukas pasisuko į vakarieniaujančius ir tarė, štai žmogus, kuris pardavė ir pražudė mane ir mano šeimą. Jo istoriją žinojo ir visi krikščionys, ir Vinicijus, kuris tik todėl nesusiprotėjo, kas yra šis Glaukas, kad tvarstomas bet vangos alpėjo iš skausmo ir neišgirdo jo vardo. Tačiau Ursu išėjo akimirką drauge su Glauko žodžiais buvo ir žaibas tamsoje. Atpažinęs Hiloną vienu šuoliu, atsidūrė prie jo, nutvėrė už rankų ir užlaužęs jas už nugaros suriko. Tai jis įkalbinėjo mane nužudyti glauką. Pasigailėkite, dejavo Hilonas, atiduos jums, ponė, e, sukliko atgręžęs galvą į Venicijų, gelbėk mane, aš pasitikėjau tavimi, užstok mane, e, tavo laišką nunešiu, ponė, ponė. Vinicijus abejingiausiai iš visų žiūrėjo, kas dedasi nes visus graiko darbelius žinojo, ir be to jo širdis niekada nejautė gailėšio, todėl tarė, užkaskite į sodę, laišką nuneškas kitas. Tie žodžiai Hilonui nuskambėjo, kaip paskutinis nuosprendis, jo kaulai pradėjo braškėti baisiuose ursų rankose ir skausmo akys patvino ašaromis. Dėl jūsų dievo pasigailėkite, šaukė, aš krikščionis, paks vobiskum aš krikščionis, o jeigu netikite, pakrikštykite mane dar kartą, dar du kartus, dar dešimt kartų. Glaukaite klaida. Leiskit man pasakyti, padarykite, mane vergu, nežudykite, pasigailėkite. Kai skausmo smaugiamas jo balsas vis labiau silpo, už stalų pakilų apaštalas Petras, valandėlė užsimerkęs lingavo savo žilą galvą, nuleisdamas ją net ant krūtinės, paskui atsimerkė ir tarė didžiausioje tyloje. Ir pasakė mums išganytojas, jei tavo brolis tau nusikalstų, sudrausk jį, o jei gailėsis, atleisk jam. Ir jei septynis kartus per dieną nusidės tau ir septynis kartus kreipsis į tave sakydamas pasigailėk, atleisk jam. Stojo dar didesnė tyla. Glaukas ilgai stovėjo rankomis, pasidengęs veidą, pagaliau atitraukė jas ir tarė. Cefai, Te atleidžia tau Dievas man padarytas liaudas, kaip aš tau jas dėliai Kristaus atleidžiu. O Ursas atpalaidavęs graikų rankas čia pat pridūrė, te būna man išganytojas taip gailestingas, kaip ir aš tau atleidžiu. Hilonas parkrito ant aslos ir įsirėmęs į ją rankomis kraipė galvą, kaip įkliuvęs į kilpą žvėris ir dairėsi laukdamas, iš kur mirtis ateis. Dar netikėjo akimis ir ausimis, ir nedryso viltis malonės. Tačiau pamažu peikėjosi, tik pamėlusios lūpos dar drebėjo iš išgašių, o apaštalas tarė, eik ramybėje. Hilonas pakilo, bet vis dar negalėjo prakalbėti. Instinktyviai artinosi prie Venicijaus guolio, lyg tebe ieškodamas jo globos, matyt nespėja susigaudyti, kad šis nors ir naudojosi jo paslaugomis ir tam tikru atžvilgiu buvo jo bendrininkas, jį pasmerkė, O štai tie, prieš kuriuos jis veikė, atleido, šita mintis jam atėjo vėliau. O dabar jo akise buvo tik nustebimas ir nepasitikėjimas, nors jau suprato, kad jam atleido, bet vis tiek norėjo kuo greičiau išnešti galvą iš šitų nesuprantamų žmonių apsupties, kurios gerumas jį gazdino beveik tiek pat, kiek būtų gazdinė žiaurumas. Jam atrodė, jeigu dar ilgiau čia pasiliksęs, tai vyksia kažkas netikėta. Tad atsistojas prie Venicijaus ėmė prašyti trukčiojamo balsu. Duok ponę laišką, duok laišką. Ir sugriebęs Venicijaus paduotą lentelę, nusilenkė krikščionims, paskui ligoniui ir pagūžomis linkdamas pačiu pasieniu išniro pro duris. Sodelėje atsidūrus tamsoje, baimė vėl pašiaušė jam plaukus, nes buvo tikras, kad Ursas išbėgs paskui jį ir naktį užmoš būtų lėkęs iš paskutiniųjų, bet kojos nebeklausė, o netrukus visai nutirpo, nes Ursas iš tiesų stovėjo šalia. Hilonas krito kniupšęs ant žemės ir ėmė dejuoti. Urbonai, dėl Kristaus, bet Urbonas tarė, nebijok, apaštalas liepė tave išlydėti pro vartus, kad nepaklystum tamsoje, ir jeigu pristiks tau jėgų, tai nuvesti namo. Hilonas pakėlė galvą. Ką sakai, ką? nenužudysi manęs. Ne, nenužudysiu. O jeigu per stipriai buvau sugriebęs ir sužalojau tau sanarius, atleisk man. Padėk man atsikelti, paprašė graikas, tikrai nenužudysi manęs. Ką? Išvesk mane į gatvę, toliau pats nueisiu. Ursas pakėlė jį nuo žemės kaip plunksną ir pastatė, paskui nuvedė tamsų koridoriumi į kitą kiemą, iš kurio buvo išėjimas į priengį ir į gatvę. Koridorėje Hilonas vėl kartojo mintyse, galas man, ir tik tada, kai atsidūrė gatvėje, nuėmė starį. Toliau eisiu vienas. Ramybė te būna tau. Ir tau, ir tau, leisk man tik atsikvėpti. Nuėjus ursui, atsikvėpė visą krūtinę. Pasičiupinėjo liemenį strėnas, lyg norėdamas įsitikinti, kad gyvas, ir sparčiai pasileido tolyn. Tačiau sukojęs keliasdešimt žingsnių sustojo ir paklausė save – kodėl vis dėlto jie manęs nenužudė? Ir nors apie krikščionių tikėjimą jau buvo kalbėjęs su Euricijumi, kalbėjęs paupyje su Urbonu, girdėjęs pamokslą Austriane, vis tiek negalėjo rasti atsakymų į šį klausimą.